esto es, esto es, hasta cinta. Esto es, esto es, esto es, cinta. Esto es, Radio Calimera. Esto es, hasta, cinta. Santiago de Compostela. Esto es, Santiago de Compostela. Radio esto Libre, Radio Libre. Esto es, Radio Calimera. 37.9 FM. Moi boas noites, queridos ouvintes Aquí estamos unha vez máis na Radio Calimera nesta 107.9 da FM neste décimo, nesta décimo segunda emisión do Jastas Cinta e sentimos decir que de Radeira tamén desta primeira tempada na que tanto desfrutamos compartindo a nosa música con vos A miña beira, eh, o que sempre estivo eh, está o hidrofónico de SDC Que pasa, tío? Ei, ei, ei, que pasa, peña? Aquí outra vez os mandos desta, nesta esta derradeira edición do Jastas Cinta pero sen poñernos tristes porque aínda temos algunha que outra sorpresiña preparada para este mes de abril. Pois así é, se o tempo nos acompaña, a mediados deste mes das augas, pois atoparedes vos con algo máis que un simple programa de radio. Falando claro, estamos a organizar unha festa para despedir esta primeira tempada do Jastas Cinta coa colaboración do CSO de SAR. Así que ide facendo sitio Como sempre as meigas facendo acto de presencia hasta sempre. no hasta no derradeiro hasta no derradeiro a toman comigo este micrófono sempre <laughs> igual. Pois pues eso que vos comentaba aquí Exacto. Pereira que estamos preparando ali pois pues, unha festa nese nese, nese ceseo de Sar, eh, pero bueno, xa vos idedes enterando nestes días, porque imagino que faremos cartéis, eh, esas <laughs> movidas que se solen facer normalmente cando hai unha festa. Ahí está pois eh, sí, bueno, do que tamén hai que enterarse e de quen está aquí hoxe, pois eh, para nós unha honra contar cunha das figuras máis importantes no panorama hip hop galego, García MC, membro da Dios que te creo que xa está fronte do micrófono para darlle paso. Moi boas noites, meu. Boas noites, compas. Eh. A honra é miña poder estar aquí de novo outra vez <laughs> na Calimera. Sí, sí señor. Unha casa que che que che familiar, creo, non? Ah. <laughs> bueno, pois xa da contra final do programa estamos contigo. Exactamente moitas grazas por vir. E, eh, e iso, ao final do programa xa estamos contigo para que nos contes as túas hazañas, pero antes non podía faltar a sección onde viaxamos no tempo. Desta vez, Saúl lévanos ata un ano histórico para o hip hop que é eh, falo do ano 1982. E aquí o meu compi hidrofónico pois xa ten preparadas unhas cantas balas de hip hop galego para encher unha sección do, do, do Estás na Horta e non ves as berzas que vai estar repleta de pepinos dos vosos veciños picheleiros. A verdade é que eu xa teño ganas de comezar, eh? Soltamos aí un clasicote desos nosos ou que? Pois veña, vais encaralladas, un clásico dos clásicos, DJ Premier, con Nas, Rakim e KRS-One, isto é Classic. Classic. Oh, uh, oh. Uh. time is Classic, classic. Classic, classic. I'm better than I ever been. I rock him. of a Yeah, is y'all ready for 2007? It's now another drought. Everybody's a killer. Wow, we bugging out. Just 86 showing the crowd what I'm about. And they still want to know when the album coming out. Act teenagers, OGs, and ask the kids what the definition of classic is. Timeless, so age don't count in the booth. When your flow stays submerged in the fountain of youth. Ain't no doubt in the truth, I'm off the meters. Everybody co-signing, even non-believers. Since I came in the door, became one of y'all's leaders gators. In a fresh pair Air Force One sneakers. Uptowns, we call them uppies when they on divas. Probably one with KRS One teachers. Nas made you look before the heaters. I bet you Khan had them on when he walked with Jesus. Jesus classic. classic. Live straight classic, uh, classic. I'm better than I ever been. Time, time, time. I'm everywhere you never been and better than I ever been. Classic. Live, live straight classic. classic. I'm better than I ever been. Time. down, represent to the fullest. Nas, I rock well. Perseverance See the fake hustler rapper, to them it hurts to hear this. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice, three times, four times, then a couple of more times. Please, your amateur night, it's showtime. It's one life to live, so live it the best you can. The world could use one less man, not enough air, not enough car factories to manufacture new vehicles, sedans, and vans. When they do make the whip, you like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't important. In the streets I'm in, it's just iron cops keep firing in my environment. Leaving your slump, then they drive home far from the hood. Brothers, they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see the fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air Ones, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to. Yeah, classic. Live straight classic. Oh. classic. I'm better than I ever been. Time, is time, time. I'm everywhere you never been and better than I ever been. Classic straight classic. classic. I'm better than I ever been. Of course, we have Blastmaster KRS1. How many y'all got criminal minded? You, you, you, y'all. Don't be blinded. Me, I got no jewels on my neck. Why? I don't need them. I got your respect. KRS1, 20 years I rock. I do it for JMJ and Scott LaRock. This hip hop, and we's a nation. Don't you want to hear more KRS on your radio station instead of broadcasting how we smoke and tears? on the radio. We need to hear more local MCs. Will you rock? Come on, will you rock? This is the difference between MC and a rap. Rappers spit rhymes that are mostly illegal. MCs spit rhymes to uplift their people. Peace, love, unity, having fun. These are the lyrics of krs Classic. Live straight classic. Uh-huh. classic. I'm better than I ever been. Time, it's time, it's time. I'm everywhere you never been and better than I ever been. Classic. Live, live, straight classic. Classic. False blondes, the top. Classic. Classic. classic. Shut, shut, shut your bill. Aida! 1982. Había só un ano que Galiza estreara o Estatuto de Autonomía e mentras moitos vivían o momento como unha porta aberta ao progreso e ao futuro, os males de toda a vida seguían presentes nesta terra que nunca se cansa de baterse a si sí mesma. As cidades da Coruña, Compostela e Vigo competían entre elas por ver quen a tiña máis grande. Quen tiña a máis grande razón para ser a capital do novo reino de Galicia 2.0, agora con autonomía incorporada. Finalmente, como sabedes, gañou Compostela, o que non calmou os aires de eterna paixón localista que tan ben veñen de can cada cuatro años, para poñar un bofeixe de botiños. Aquí sí. Quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio de Cristo y sean sus testigos. Y si fuera necesario, testigos martes a las puertas del tercer milenio. Que Dios nos bendiga siempre. Que el apóstol Santiago nos acompañe. Nese ano 82, España comezaba a ser un país molón, moderno, do bloque dos guais. O Papa viñase de viaxe ata Santiago, e outras cidades, saboteábanse intentos de golpe de Estado, os que intentaran o 23 de febreiro do ano interior eran condenados a durísimas penas de 12 anos de cárcere, gañaban os sociatas, entrábamos na OTAN e mesmo se xogaba mundial en territorio español, cunha laranxa de figura pouco atlética como a mascota. O futuro estaba aquí. Benvidos. Benvidos. Na mentres, Israel seguía o seu, apoia, a, apropiándose pola vía da forza de territorios alleos. Nes 82 tocoulle o Líbano, coa axuda de milicianos falanxistas que, segundo fontes moi, moi, moi, moi fiables, non tiñan nada que ver co país sionista. Pero o conflito estrela de 82 sucedeu un, nunhas illas do Atlántico que levou a morte a varios miles de persoas pola fan populista dos gobernos ingleses e argentinos. Entre Thatcher e a ditadura militar argentina, inventáronse unha guerra para desviar a atención do que acontecía nos seus respectivos países países o de sempre va. Este, mi casa, teléfono, mi casa. 1982 foi o ano de T, ou foi o ano no que saiu o mercado o primeiro ordenador Spectrum que funcionaba con casete. Tamén foi nese 82 cando o grupo británico Pink Floyd levantou o seu muro na música e no audiovisual. Ou o ano no que se estreaba o Coche Fantástico, primeiro pelotazo de David Hasselhoff. Sí, Ese mesmo home o que as súas fillas gravaron comendo hamburguesas do chan. Ademais, 82 foi o ano de Blade Runner, a película de culto da ciencia ficción na que atopamos un dos monólogos máis famosos da historia do cine. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Se falamos de cine, ano 82 e lle sumamos a ecuación a incógnita denominada hip hop, o resultado é Wild Style, a primeira película co mundo da cultura urbana como, como protagonista e unha das primeiras testemunhas audiovisuais dun universo en expansión. Centrada na vida do escritor de graffiti máis popular, po, máis popular de Nova York, o verdadeiramente importante de Wild Style reside no reflexo do ambiente que se respiraba neses primeiros pasos do hip hop, con grabacións reais de breakers, escritores, MCs e DJs, como como a mítica escena na que, nunha cociña, Grandmaster Flash fai cousas que ninguén vira tantón o mando das rodas de aceiro. Party people, party people, can you get funky? Suicide folks, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Outro dos pioneiros, África Bambata, acompañado do seu séquito da The Soul Sonic Force, editaban ese ano o clasicazo, o clasicazo Planet Rock, esa psicodélica canción na que se samplea Kraftwerk e que explica moi ben a delgada fronteira entre o electro e o hip hop daquel entón. Now, love their mama. If you love your mama, say, you know that. Say it's like that. Somebody, come on, anybody, come on, everybody, please, scream. Nese 82 dice que se produciu o primeiro enfrontamento directo entre dous MCs. Deuse nunha batalla nunha jam en Harlem, cando Cool Moe papouse a Bassy D, que tiña máis fama. Catalógase este momento na historia do hip hop como o primeiro beef e a orixe do que hoxe en día se entendemos como a competi. Now what's my name? What's my name? Well, I know you and y'all know me, so I welcome y'all to the place to be. Come on, shine up right here. Let's get your shot. pero sen medo a trabucarnos 1982 é o ano da mensaxe, en mayúsculas. Nese ano, Grandmaster Flash and the Furious Five editaban, editaban The Message. Normalmente, atribúese a esta canción o privilexio de ser a primeira canción de rap na que existía denuncia social, malia que isto xa se viña facendo desde había uns anos. O que si marcou The Message é o comezo do predominio da palabra por riba da música no hip hop, revertindo o esquema no que as letras servían como acompañamento da música, malia que a instrumental fose empregada tempo despois en anuncios de marcas de lagartos para pijos, The Message cambiou as tornas do rap, convertíndose na música con máis carga política de finais do século XX. Aquí vai este The Message, 1982 Grandmaster Flash and the Furious Five. glass. everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a touch of repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze is Crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so so so diddy. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the day time Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me. Call, I'm um, close to the edge. Uh trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. must think I'm a fool, and all the kids go reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, choke her to the doctor, sewed the arm on the game. Stab that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. You say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book tapes beggars, thugs, pimps, and pushers, in the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> Seguimos no aire na Radio Calimera, aí tras escoitar este Xa Choveu, para seguir ca, derra, ca derradeira sección do underground galego nesta primeira tempada do Jastas Cinta. Hoxe nesta parte do programa onde... Estás norte, non besas berza. Aí está. Pois vou intentar non ser tan pesado como a de costume para que así se poida escoitar un pouco máis de música que é o que realmente importa. Bueno, como xa sabedes, levo tirando pa casa dentro o primeiro programa e nesta noite pois non podía ser diferente e temos xa listos para que peten uns temas da nosa cidade que, bueno, nin Saúl nin, nin eu queríamos que, faltaste, que faltasen nesta primeira tempada do Gastas Cinta E comezamos para que en primeirísimo lugar soe un tema dunha peñita que aínda non aínda que non é a primeira vez que, que se fala deles neste dial, si vai ser a primeira vez que pete aquí na Radio Calimera. Falo dunha xente que últimamente non están en activo de maneira conxunta É por iso que dende aquí imos a intentar animalos para que se volvan a xuntar e, e que nos agasallen pronto con algo novo. O track titúlase No llevan la razón é do ano 2009 e isto é Dramaturgia con BCA yo que tengo más estudios que el comisario y que el cabo. Me pasó este par de huevos por el brillo de tu plancha. Se va por la boca y se te va de las manos. Hay mucha policía en la ciudad de Babilonia. Persiguen a los malos y llega quien agobia estoy perdido, vivo en la ciudad olvido Y es que el que es santito urbano lo tiene un poco jodido pues salimos de fiesta con unos litros y unos botes Paseando las penumbra entre peleas de malote Me escondo de ti, será porque Intentas imponer la ley con armas a base de estoque No me toques, Robocop de mierda, no te equivoques Me quedan unos retoques, dar calor a estos colores Somos jóvenes con mentes que tienen distinto enfoque Soy un hombre libre, coño, que pinte o me coloque y el rico más odio de mi ciudad Puedo pintar, a por aclarar es un delito amenazar e intimidar con que te follan. No es un delito insultar e intentar comerme la olla. Entonces el delincuente eres tú y no yo, soy gilipollas. Voy a saltarme las normas si es preciso. Segundo aviso, fui yo el que te pinto en el piso. Fui yo el que se fumaba 20 porros con tu hijo. ¿Acertijo? Paso de rayarme, cómeme el pijo. <laughs> chico problemático. Pregúntale al vecino quién le escupe de este látigo, Antipático, antiestético, es mi léxico. Tengo éxito hasta México. Sin ser sexy, no, ni un asesino. Puto madero, yo bebo alcohol. Aquí, aquí, allí, porque una pareja de maderos no me intimida, hermano. Siempre está el madero bueno y el puto madero malo. después del concierto, pero no me importa. Y es que no soporta mi forma de ser. Va a amanecer ya y yo sigo esperando a que me devuelvan el carnet pueda seguir bebiendo. Cuando paran el coche, la libertad se convierte en un espejismo. La noche ya no vuelve a ser lo mismo. No sé lo que he hecho, tampoco importa. Ponte derecho y las manos sobre la puerta. Abiertos 24 horas al día partes, el Estado les da de comer aparte. Tocar hundido y sin alcohol, mi casa es mi refugio. Mientras cantan el canal solo en el patio del colegio, yo busco la magia de sentirme libre y abro mi cuaderno. Aquí al menos nadie puede hacernos daño. Y su placa será nuestra ley. Nos piden el trato que le dan al rey. Y no tienen respeto para ti ni para nada. Siento el odio y el desprecio que desprende su mirada. Sacan el petróleo de los cajes de su Usan la justicia para su propio beneficio. Busco la virtud de su cuerpo no vale manera El fuego de la corrupción está quemando su bandera De generación en tema con la P de perdición Decadencia en el sistema policial de mi nación Contaminación del orden, anarquía justiciera Ya que tienen el poder para hacer lo que ellos quieran Quieren verte con presión, sudando frío Buscad lo que queráis, nuestro bolsillo está vacío Ni Galicia ni Jaén van a caer en su mentira Dramaturgia con Y grita puta policía motherfucker. Motherfucker, motherfucker, fuck, Motherfucker. Fuck, fuck, fucker. xa estamos de volta no Jastas Cinta isto que escoitabades era No llevan la razón de dramaturgia con Becea E seguimos aquí na Calimera soltando pepinotes dende Compostela. Os seguintes protagonistas chegan dende o, que, o colectivo de Hip Hop Ateneu, reciben o nome de Pura Mestura, e no ano 2012 sacaban un LP chamado Volumen Cero, do cal nós sacamos este tema que vai a soar aquí a, a continuación. Títulase Babylon Ticon, eh, DJ Tips está nos scratches, Kike Aitor nas líricas, e aí vai dende a LT, como lle chaman eles, pura mextura. pensando en lo que somos y lo que tenemos. Nuestras acciones vienen dadas por rectificaciones pasadas. Hablo de algo más que décadas, hablo de personas humanas entrelazadas a través del tiempo y por esto creo que el rap en español es un trofeo. Y dentro de este ámbito no se le hacen feos a nada. De ahí su diversidad acompañada de una plaga de cajas y otros tantos bombos con ron o solo en mi habitación pensando en la materia y su composición. que coño es sólido? ¿Qué coño es líquido? Que alguien me lo diga simple. Quiero verlo nítido, pero lo veo imposible. se amable y échame un cable, camarada. Dime que no pasa nada, que estoy aquí por algo y no por casualidad. Porque el ser humano sea una plaga que raza hectáreas sin demora. base de carreteras y colmenas de hormigón, Babilón te controla. Juega con tu vida como la videoconsola. Game over es tu eslogan, pero no te interesa. Conecta ya que llevas prisa a los niños detrás y a Teresa en la oreja gritando pisa. Tu suegra está esperando sin blusa y hace Pobre doña Teresa, piensas que programado por un Estado que nos tiene contados. Con tanto jugar con nuestra vida con dados trucados. Bandidos movidos por el filo del cuchillo del dólar. Sin saber que al jugar se pueden cortar, rimar, manera rápida de hablar, contar con pocos trazos lo que quieres plasmar. Luego parar y si tal, respirar. Utilizar el rap como un instrumento musical. Cambiar el tiempo, el tempo, el rap funciona, el rap responde a la persona. Si la persona zona en forma de bombo y caja, coma. Y esto no lo hacen los tartajas, ni los marajas, ni los pijáis. Que sepáis que el rap está en los tilos, vengáis de donde vengáis, chata. La vida mata, y en esta carrera de ratas yo soy el profeta que les inyecta rap el cual les hace volver a la realidad, ver dónde está el bien, ver dónde está el mal y elegir por qué camino tirar. El corazón no muere cuando deja de latir, muere cuando los latidos no tienen sentido. Volviendo el tema por ver vacío el ruido inducido, sumiso encima del altavoz, ya sea por una buena causa, no sienta mal la pausa, no siempre gana el veloz, ya sea quedarse sin curro, sin casa en el estado capital al subnormal, algo pasa, me encontrarás en LT o en el bar de al lado de la negra Tomasa. El tiempo se detiene, pero la vida pasa. Quien es veloz, precoz, jazz, hardcore, arrasa? En tu puta casa, solo yo con mi voz convivo como vivo. Somos buenos amigos, quedo con él y combino técnicas para escoger a nuestro próximo asesino y que le elija el enemigo. Atrapado en cada tema por una onda expansiva, rima expresiva, emoción que me motiva. No soy yo, es mi mente me obliga no me culpes si te derriba a ti, a tu piba, a su amiga, no soy yo. Es mi mente, me obliga, no lo puedo evitar. No hay pensamiento que me deje escapar. Cada persona a su forma, una forma de pensar. Por eso antes de escuchar, deberías pensar. Antes de, antes de encontrarte con un polizón cabrón, reventarlo, arrancarle los piños antes de matarlo, quemarlo, sacarle partido, usarlo para algo, estilo, ganas, hacerlo conseguido. ¿Qué más? Yo sí que no paro sigo. Algo quieres nuevo, amigo, aquí lo tienes. Sí, mujeres, por hombres, cuantas mueren, no lo merecen. Matar a alguien que roba a la gente, llamado presidente, no sé qué dices, tío, no sé qué dice la gente. Yo te tengo enfrente un aparato metálico, ya ves, le planto frente, joder. tío, yo qué sé, tío. Ahora no improvisé casi nada, solo el final no creo que se note. Joder, canté, canté un trozo, o sea, canté esta. A ver, ¿lo escuchado? Sí. Seguimos no aire en Jastas Cinta, isto que acababa de soar era pura mestura, e o seu Babylon Ticon. E continuamos en marchar da nosa cidade para escoitar o seguinte track. O turno eh, é de Olímpicos, eh, falamos dun grupo que nos cedía este tema adianto do, do próximo traballo que, que leva o nome, o nome de Nereida, eh, que se non me equivoco verá a luz en, en maio deste ano. O tema titúlase Colores, Eh, están pintando a nuestras ondas estos olímpicos. Olímpicos. Es DJ M. Mosaico rítmico. Psycho, créeme. Oh. Oh. Vuélvete. Oh. Vuélvete. Píntalo, tío. Yo. No todos blanco negro. Ah, ah, ah. Colores. Agrava crisis gris en grabados naturales, encamados a dormir, bilis adornando el iris amarillo, favor inesperado, sesiones de gramófono ansiando descansar en los rosados tonos vagos del pasado, a veces llegar tarde hace arder, Compartes el desmadre, ver reverdecer espina. Llagas del azar, nuevas bazas, gordofón que suena no va a adelgazar. Juicios condicionan imponiendo acción, vicios, evasión al precipicio con confort. Difumino el fondo, paseo por cerebros peor que para Mickey y Quiebro de su iliada en delirio cine negro. Fragor anaranjado, zanjaría con calor páginas en blanco sí que concava, donde va lo más grueso para adentro hasta pudrir. Así que existe un orden, parto de diseño sin perfil. Colores, el árbol blanco de Gondor seco, varas bajo alas y largos picos helados. Vimos durar constelaciones, cigarros, ramos de colores el árbol blanco de Gondor seco, varas bajo alas y largos picos helados. Vimos durar constelaciones, cigarros, ramos cenicientos. Disfrutad de mi paleta emborronada, aprendimos en magentas y cianes, finales de encinas en paisajes, puntillas de pinceles trazan el contorno de mi puerta... Al verme mantener conversaciones con la parte oscura de mi alma, que satura en negativo la calma del estanque más artístico. Cala el frío en el harén, impregnado en disolvente chispa folio a la basura, inspiración fallida como siempre. Un día menos mejor que reste, pues este cuadro es pesimista y clever merre. Cuerda fuertes, impulsos de Jekyll Derre, tido en desiertos de Dalí mientras duermen. Tiempo inerte, film y gama RGP, noble Stedler. Pintaba en la escuela de acuarela el destino transparente. Colores, el árbol blanco de Gondor seco, balas bajo alas y largos picos helados. Vimos durar constelaciones cigarros, ramos en colores, olores. El árbol blanco de Gondor seco, varas bajo alas y largos picos helados. Vimos durar constelaciones, cigarros, ramos en dos Prismas fingen verde, prisa mi serpiente. Asuntos que escaman a mi ente y sospecha de las prendas en las fechas de ese hotel. Te miro viendo suelo, yo me absuelvo en este cluedo, Mr. Este, Mr. White, Met Cooking, cubo gris de Rubik túnica de Rice, Pink Pinkman, hay situaciones que requieren camuflarse, absurdo de Camus, rictus de Cactus, actúo roles, paper roller, colores en vendas de Somers clásicos se convierten marrones en barros secos, secosas de órbitas, girar en torno a su voz vital, huir píspido, pístilos púrpuras, pellizco, su lunar fucsia, luz día de sol sufre, blanco no refleja sed, deja hacia mi rojo relaje. Colores, el árbol blanco de Gondor seco, varas bajo alas y largos picos helados, vimos durar constelaciones, cigarros, ramos, de olores, el árbol blanco de seco, varas bajo alas y largos picos helados. Vimos duras constelaciones, cigarros. I'm Seguimos no aire en Jastras Tinta. Eh, que soaba era Olímpicos nuestra 107.9 O tema era Colores eh, Vais acabando esta derradeira sección de underground galego Quedannos dous temas aí na recámara para rematar esta parte do programa. Entre eles non podía faltar o de un moi bo compañeiro do Castas Cinta. Dende for... Xa me empe... A ver, a ver, xa vai ahora, xa vai. Bueno, eso, que non podía faltar mm, o de un moi bo compañeiro do Castas Cinta Eh, dende Fontiñas, la F, sacamos un tema de Josu Cruces, cheo de rabia para darlle un toque aí máis oscura esta medianoite de abril. O track do 2013, eh, chamase Besania, e aquí queda Josu Cruces soando na Radio Calimera. Yeah, yeah. Yeah, Majestic yeah. Records. gente que me tachó, ok. Me borró de su lista, yo. Yo su cruces, ya. cara por muchos de vosotros. Nunca os he pedido nada, a cambio no vendas la moto. Aquí nos conocemos y sabemos quiénes somos. Si me fallas, tú te jodes, buscas otro socio. No nací ayer, comprendo este negocio. Lo vemos diferente porque es parte de mi ocio. Escupo rabia porque rabia crece y veo lo que veo. Romperé cráneo, sabes, hasta un ciego percibe lo que pasa. Hay palabras que hacen daño, tú te pasas. Esos que creyeron que con mi rap acabaría, pues hoy estoy aquí haciendo la chulería. No existe ningún castigo que no tenga un fin. Condenado al infierno, el reflejo está en mis ojos. Crecerá el odio hasta convertirme en mártir. Algún día todo acabará y será el fin. Nunca seré todo aquello que no quiero ser. Por muchas veces que me muera, volveré a nacer. Nunca seré que yo que no quiero ser y digo no escoitábamos a Josu Cruces, Besania E xa estamos de volta para rematar, ahora sí que sí Esta parte do Tas Norte non Besas Berzas eh, Para pechar esta sección traemos un señor pepino Recén forneado dende as terras de... No choio falase é o novo temazo de, Berre, de Rebelión do Inframundo con Escándalo GZ extraído do seu próximo traballo Lume Rebelión rap combativo de, desta peña de traca serio que segue funcionando con movidas eh, serias como a que ides a escoitar aquí. E eh, nada máis, quedadevos co título Rebelión do Inframundo No chollo falase dun ere No chollo falase dun ere, falase dun ere, falase dun ere No chollo falase dun ere, falase dun ere, falase dun ere No chollo falase dun ere, falase dun ere, falase dun ere non c'ho io fa la sedumerei No soy yo falase, No soy yo falase duere, Maldito bastardo, jefe con Mercedes hay de putas t 4 Un mes en cobrar, Otro mes, Otro pasa Sin cartos para levar, saltar a casa Si se me a olla, groña que groña Tronzo las costelas para comer androya. Espíritu alzase como a Varsovia Falta De pato topar una persona entre gente Pago que debes insolvente Que soy copa padre o de 47 O cabrón ten toda No me da mujer merecía morrer apuñaladas con cuyer, todos por Explica Explica a Fenosa que no pagas porque no cobras hostia que esa víctima do peleno esas cobras vestas cegadas los cartos se quisiera currar gratis a María Mancio Ortega no lle llega con pagar un sueldo de verdad. que agora non paja vai a su casa móvete las sombras no deis pegadas en cartos para sorrir si para pegar patadas reventando a todo paso coa face descuadrada <laughs> Colla, respira e cala Por aí perdese moita, moita bala Nos ollo falase dun ere Nos ollo falase dun ere No ollo falase dun ere Nos ollo falase dun ere Yo da puta mentre spoidas hey, todos nos la joya. Tu familia formamos a troika Rap de pico y papra Partir escoria Dime dónde está Ahí pues a por todas Imos a cobrar y así todas las horas Que no comas la empresa ya sopla arrua con 40, 50 donde chollas domina anémica Enfermedad endémica Domina Vida laboral patética despídenos, en penar en gloria Sufrimos un estrés que produce producen polias Xa non sei se este mes o que se cobra Iso sí, o cuno posto a mesma hora Non teñen vergoña nen dignidade Reforma laboral, esclavizame en clave Raudales de esperanza, fluen polas veas Non é democracia, chamase condea Amparados pola lei, non os creas, non creo Sei que queren vestirte de reo Goberno a miña vida, vida non gobernan min Empresario estafador, vas a soñar con Lenin Deixa de rir a costa da nosa pasta, cala Perdese moita bala No chollo falase dun ere No chollo falase dun ere No chollo falase dun ere No chollo falase dun ere nos fodere Ven aquí sen ningún dos teus poderes Non valo maletín en o Mercedes E chegou o fin ti pagamo que debes Que nos non comemos aire Temos facturas tamén alugueres Non poñas prezo a miña dignidade No chollo estás eh, falando dun ere Get the money, money Get, get, get, get, get the cash money. I have my money on my mind. Get this money. Getting money, whatever. soy yo falace tu mere, falace tu mere, falace tu mere. soy yo falace tu mere, falace tu mere, falace tu mere. soy yo falace tu mere, falace tu mere, falace tu mere. soy yo falace tu mere, soy yo mere. unha ollada súa que me confirme a fe que teño nela E avanzo a cega a súa maior firmeza Noutra rebelión xusta que interna Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela E avanzo a cega a súa maior firmeza Noutra rebelión xusta que interna Nunha urxente exixencia de certezas para este corazón zapatista obrigado a loitar polo evidente Cunha serea furia antiga e sabia Desde o amor que resiste o que o reprime Con ela por compaña como antes Ou eu sou ben armado de nostalgias Deixareime invadir de sangue maia Para que retorne a súa propia terra Ou consiga vivir outras mil vidas En loita contra Cando sempre preciso Crevando yo pescoce desviando A historia do seu curso Xunto coas mesmas víctimas de sempre De sempre Xunto coas mesmas víctimas de sempre Ando procurando unha ollada súa Que me confirme a estamos de volta aquí no, no aire no Gastas Cinta xa co micro aberto o noso convidado de hoxe un placer terte aquí connosco nosco García MC unha casa que a que a Calimera que creo que che resulta familiar non? Xunto coas mesmas víctimas de sempre <laughs> Como é? Pois aquí estamos, compas É todo un, un placer, non? Poder volver aquí porque sí que estiven aí un tempo -huh. na Radio Calimera e eh, a verdade que é un puntazo. <laughs> Emocioneime bastante cando dixestes, "Ei, vente por aí". <laughs> Ademais estou flipando aquí co programa que tedes montado e <laughs> parabéns porque a labor que estades facendo é brutal. Ademais, aquí nos estou vendo como está a radio, todo ben ordenado, todo ben no? pues ven organizado. Con recordos teos por ahí también. Sí, pues ahí me un, una que trouxera de, Chiapas Chiapas, pues, por ahí por lo 2006. Y ahí sigue, ¿no? Pues sí, señor. Sí. Un placer terte aquí outra vez. Sí, o, o prazer, o prazer é pues pois o prazer é meu. Sí. <laughs> bueno, pois o que escoitábamos aí anteriormente, ese xunto coas mesmas víctimas de sempre, ese ese eh, amor e sangue en chapas, incluído no no de, no teu debut en solitario, pero bueno, escoitamos creo que un remix eh de Paino eh, nunha canción que na que faz unha homenaxe a ese como como dis por aí pola medio da canción o poeta do underground Los, Lois Pereiro que decides musicar este este poema Sí, bueno, pois eso empezou porque eu teño un proxecto musical con Leo Leo e a Remecájona, non? Uh -huh. Uh -huh Pois máis na vida, na loita e, e na noite tamén non? <laughs> Entón eh, se fan. Bueno, unha vez apareceu Leo por ali Pois coa súa chupa de coiro e tal E sempre anda con un libro por aí, non? E traía este libro de Lois Pereiro E estábamos emocionados, non? de repente, wow, as letras galegas estánse dedicando a un tío <laughs> que é o noso compa, no? Ainda que non o coñecemos, pero hostia, un, un compañeiro pois que escribía, no? Como poeta, tamén desde a crudeza e, e pois como que interpretábamos que que esa onda punk, ¿no? Pues pois que era un dos nosos, ¿no? <laughs> Entonces de repente era como flipante, él apareceu con ese libro y tal y dice, "García, hay un poema aquí que que fala sobre Chiapas." <laughs> Eu xa, no. <laughs> entón aí empecé a descubrir eh, a Lois Pereiro de verdade, non? Y claro, eh, foi ler ese poema e realmente pareceume impactante, no? a mestura que fai nese poema, no? porque ten unha profundidade forte, no? Entón, pois dai veo a idea de, de musicar, de musicar ese, ese poema de, de Lois Pereiro e incluílo neste traballo porque xira moito en torno a esas vivencias, a esas experiencias pois en diferentes viaxes estando ali cos nosos compas eh, zapatistas, uh -huh. non? Uh -huh. Deso queríamos che eh, preguntar de, de, de cando ven o teu interese por esa revolución do exército zapatista de, de liberación nacional. Bueno, estas cousas, como todo, pois eh, por amor, non? <laughs> Por pois sí, por amor, pois un descubre, non? Eu descubrín esa realidade a través de unha persoa de unha persoa que que se chama Rosa e que a, tra, a través dela pois coñecín eso, non? Primeiro na distancia a través dela porque ela pois estivera, non? Pero despois eh, pois fomos para ali, non? E estivemos seis meses rulando por México e por Centroamérica fixemos unha parada importante en Chiapas e estivemos ali coñecendo, coñecendo, convivindo cos indíxenas rebeldes que están en esa parte do sur de México Eles din que viven no corazón olvidado da patria <laughs> ¿no? O sea, viven ali nunha esquina Donde nunca foron tomados en conta E son pois máis de 500 anos de resistencia sobreviven aínda e están fortes, están vivos pero teñen moitos problemas, moitas cousas que, que enfrontar, non? Pois no neoliberalismo. Moitos intereses comerciais, porque aí hai petróleo, hai ouro, así como aquí en Corcoesto. Hai un montón de de recursos naturais que din, non? Entonces eh, ese é o problema, tamén grandes eh, proxectos ecoturísticos, moitas cousas, non? Entonces eh, son as novas roupas do pois do vello, non? as bellas roupas da, da conquista, da represión, da explotación, do despoxo, do desprecio, non? Pero ahora pois decimos que son esas as catro rodas do capitalismo, non? Entonces eles sufren eso e resisten pois sobreviven como povos orixinarios. Para nós foi moi impactante pois ver toda unha xente, miles de persoas que están organizadas e que un día dixeron xa basta, xa basta de todo isto que estamos sufrindo porque os nosos nenos morren igual porque non teñen unha pastilla, non? Pois de enfermidades curables, pois de vivir esas malas condicións, non? Entón, Pois se rebelaron no ano 94, levantáronse en armas, baixaron as sete cidades, as sete cabeceiras municipais do estado de Chiapas e dixeron xa basta, no? e aí se dou un proceso no que todo o mundo pois mirou hacia hacia Chiapas. Lois Pereiro escribiu eso no ano 95 ao pouco do, levante, do levantamento, no? escribiu ese amor e sangue en Chiapas E en definitiva por eso era importante que, que estiveran en ese traballo entroncando un pouco pois con esta viaxe e outras que a partir de aí pois pois fun descubrindo por, por aquel por aqueles rumbos Pues, <laughs> tristes palabras, sí. pero pero esa, bonitas o, o mesmo o tempo, bien. sí. <laughs> eh, esa utópica e eh, con tanto futuro revolución que decía Lois Pereiro. Sí, pois, pues, da, pois pues da... estaría feliz Lois de saber que que eso se cumpliu e que, e que, e que están en ese proceso e ese proceso avanzou e sigue Como está sigue o caminhando, o, sigue avanzando. O movimento 20 anos despois dese levantamento de Chiapas bueno, e que pues, fai pouco que ves lá recentemente creo que fai pouco máis dun mes que, que, que estiveches por esas terras de México en, eh, coñecendo de primeira man cal é a realidade de, desa, de de revolución 20 anos despois. Están máis vivos que nunca. O que pasa que mediáticamente están máis solos que nunca. Uh -huh. E iso é o que está pasando, ¿no? Pero o seu proceso de autonomía, porque o EZLN cedeu todo aos, aos povos, ¿no? É, é un, un exército rebelde que se debe ao povo, que non pode tomar decisións unilaterais. Uh -huh. Entonces eles teñen que seguir o mandato da xente. Uh pero eles non non son os que están levando a cousa e pois eles son unha parte militar do movimento, do movimento en sí. Efectivamente, pero a súa loita ahora non está en un proceso militar. Uh -huh. Pero ese exército está aí. Entonces eu que lles fai tamén que sean tomados en conta. Porque moitos outros procesos son aplastados rapidamente pero eles como teñen un exército detrás e como como están organizados e hai moita xente do mundo como que se preocuparon por difundir a súa loita en outros lugares do mundo pois habería un montón de xente no mundo que rapidamente se se vai a levantar, ¿no? É dicir, se si nos tocan a un, nos tocan a todos, ¿no? Entonces hai aí unha serie de cousas que permite que resistan e que construan o seu proceso de autonomía, pero levado a cabo pola sociedade civil zapatista, non? A xente das comunidades indígenas. Entonces eles levan a cabo formas de goberno autónomas, sin partidos políticos, donde eh, as decisións son tomadas polos povos, e os que lles toca estar no goberno que é xente dos povos ademais con cargos rotativos prácticamente a todos lle vai a tocar a tarefa administrativa de gobernar pois gobernar quere decir obedecer o que di a xente nas asambleas populares o sea, executar a tarefa administrativa de, de gobernar pero non, o sea, mandar pero obedecendo, ¿no? obedecendo o povo Viso un pouco o que o que construíron as juntas de buen gobierno, que son cinco gobernos autónomos eh, en diferentes lugares do territorio de, do estado Chiapa, de Chiapas. Eh, entón logo teñen tamén o seu propio sistema de saúde, de educación, e, e ademais non son sueldos, non? A xente traballa para a comunidade, para o ben da comunidade. Teñen tamén a súa soberanía alimentaria en grande medida porque tomaron as terras dos latifundios expulsaron os terratenientes que os mantiñan en réxime de esclavitude directamente sin medias tintas hasta o 94 había indígenas en Chiapas que vivían como esclavos por ter grandes terratenientes con moito espacio territorial e os campesiños sin terra de seu non? entón a xente pois rebeleuse contra eso e gracias a esas terras que eran dos seus avós que se, se, eh, se lle foron arrebatadas non? lesítimamente pois puxéronas en común, en mancomún porque eles traballan moito o, o que é o comunitario como povos indígenas traballan colectivamente o colectivo é o máis importante a comunidade e é un pouco que vos podo decir quero decir, é un proceso que que está que é complexo, pero que está moi moi moi avanzado, non? Eh, conseguiron construir algo eh, pois pois paralelo a, ao sistema capitalista demostrando que sí é posible, non? que sí se pode. É moito que teñen que seguir, non? Pois camiñando, quero decir, non é algo acabado, eles din que a loita é como un círculo, sabes onde empezas pero non onde acaba, non? Entón é todo un proceso sempre, un proceso pois sin fin, non? de evolución, trátase de, de, de eso, ¿no? de evolución para vivir de seguir camiñando. ¿no? con máis liberdade para vivir pois en base ás súas propias formas e non as, as que marca o sistema. ¿no? Eh, ti pensas que a cultura hip hop o que ti compartes Oye, cortádeme que sabedes que <laughs> eu no, aquí es barra tira... libre aquí para, para contar Porque decimos a todos <laughs> Bueno, eh, eso que si ti crees que que a cultura hip hop que ti compartes eh, pode axudar a, a estender esta ideoloxía zapatista e, en México? Bueno, eu creo que a cultura hip hop é, é unha ferramenta de transformación social que que está cambiando o mundo, está cambiando a realidade pois en diferentes partes do planeta, en todo o mundo hai graffiti en todo o mundo, hai rap en cantas linguas, non? Uh -huh. Entón xa o hip hop sufriu un proceso de aculturización en cada lugar desde o local, non? Entón eso é moi interesante, eso pasa tamén por ali en México. E, e claro que ten todo todo sentido, porque cando África Bambata organizou colectivamente a xente do barrio e conseguiu unir volver a, a crear esos lazos colectivos que estaban destruidos entre a xente porque a xente estaba en bandas callejeras por, por la drogadicción, por los altos índices de alcoholismo pola exclusión social, en definitiva, a xente estaba jodida, ¿no? entonces había moitos problemas de violencia no barrio, aí no Bronx, cando empezaron e ao crear a Zulu Nation e organizar a xente colectivamente, facer algo creativo, pois están facendo o mismo que están facendo os zapatistas, non? O sea, tamén unha forma de transformar a realidade, non? Entón ten todo todo <laughs> sentido. Para min desde logo ten, tamén por eso fixen ese traballo pensando que que son valores comuns á cultura hip hop e a todo aquel que pois que fai expresión libre, non? Que que loita pois por esa liberdade, non? Sí, pois eh, por ali sabemos que estiveches eh, dando uns cuantos concertos, movéndote por por, por diferentes localidades de, de, de México eh, e contanos como, como é a reacción da xente cando, cando ven chegar a un home do outro lado do Atlántico dun sitio que se chama Galicia rapeando en gal, facendo rap en galego e eh, eh, eh, eh, falando sobre as ideas do, do subcomandante Marcos Cal, como se queda a xente cando, cando se topa con, con García MC sobre un escenario? <laughs> Bueno, eu cando rapeo, rapeo sobre as miñas ideas, non sobre as do seu comandante bueno, Marcos. Pois, eh, máis ou menos. Pero, pero obviamente, para min é un, é un mestre, non? e quero nomealo especialmente porque hoxe, precisamente hoxe, pois eh, foi aí un batacazo recibir a, a noticia que, que se confirma que, que o noso compañeiro eh, Marcos pois que se atopa mal, non? que se encontra mal de saúde. Entonces eles mismos dixeron hoxe publicamente nun comunicado, falaron dunha serie de cousas, de encontros que van a facer, donde vai a chegar xente de todo o mundo non? a falar, onde van a, a homenaxear a Luis Villoro, que foi unha persoa tamén, pois un filósofo aí importante en México, que era apoiaba moito o movimento zapatista e era un compañeiro deles, non? Entón tamén comentaron que, que o sub que se encontra mal de, de saúde e que a ver se si é posible que pode ir algunha desas historias e tal. E foi unha preocupación tremenda, entón, pois, mandamos desde aquí, desde Hastas Pista... Cinta. Cinta. <laughs> Ese é erro, tuve sí, sí, sí. Nós tamén nos pasou. No, é que está xa no imaxi... Eso está no subconsciente. Sí, sí, eh, Dende Hastas Cinta... Costoume cinco programas non dicir Hastas Pista. <laughs> E mandamos toda a nosa vibra, toda a nosa boa vibra para para pois vai, para esta para persoa porque sempre pois estábamos dicindo, no? O importante non é Marcos, é o que vemos en Europa, o importante é o movemento, o que hai detrás o movemento zapatista, no? Entón eso unha vez que estaba ali entendíalo perfectamente Que iba máis lo de alguén carismático Que é un todo un movimento popular, no? Pero tamén agora quería nomealo por isto que vos digo Pero o que temos que ver é o movimento, o movimento zapatista, porque é un movimento colectivo, non? Uh -huh. E bueno, eh, cando, bueno, pois pues estando por ali eh, a xente, pois pues a xente reacciona ben porque nos movemos aí en México hai un pois moitos show systems que funcionan en Cidade de México, en San Cristóbal, pois sempre hai moito esa onda, no, de do show system. Uh Entón é moi interesante porque hai bastantes compañeiros por aí que son artistas e a xente que fai rap e que fai reggae e está nos seus systems está moi en contacto cos movimentos sociais. Entón a partir de aí, pois foi bastante fácil, no, ir atopándose coa xente e van surdindo, surdindo cousas. E a reacción pois é está ben, non? Pois é moita enerxía, diría eu, non? Pois hai moita enerxía aí coa xente en México, sí. <laughs> bueno, ese desgraciadamente coñecíamos a a noticia de, da condena de dous anos de cárcere ao rapeiro catalán Pablo Jasel eh, por suposto, en enaltacemento do terrorismo, eso que poñía ali <laughs> na, cando xuzgaron. Eh, nós queríamos saber se algunha vez pensaches que as túas letras podían traerche problemas de, deste tipo. Bueno, dende logo, quero decir, eh, seguindo os pasos desa mesma lei, eu ou calquera de nós, de Dios que te criu, poderíamos estar no talego ahora mismo. e ser os cinco talegos de verdade, casi, non? Sí, pues, pues, pues mira hasta que... Sí, <laughs> mira hasta que punto, ¿no? <laughs> De, de fascismo se pode chegar en algo que chaman democracia. E non hai nada máis que decir, ou sea, é, eh, é un escándalo que nos que, que pasen este tipo de cousas, non? E por exemplo, comparando un pouco con, con, con ese México no que estamos pois continuamente bombardeados en dos medios da violencia que existe, que, que existe evidentemente, pero que parece que é único que pasa ali en México, eh, quizá os músicos que, que dan contido político ás súas creacións viven ameazados tamén por Sí, sí, sí, sí, dende logo, dende logo, e non falemos de Colombia. Uh -huh. En Colombia matan, bueno, van varios rapeiros, no, que moitas veces son pois xente visible de movimentos sociais. Tamén en Grecia. Sí, pues, aconteceu fai dous anos, se creo recordar. Polos fascistas de aman Amanecer Dorado. Uh -huh. entón, eso pasa, en Colombia pasou varias veces que hai compañeiros MCs que son asesinados por polo que cantan, ¿no? polo que din. En México pasa eso tamén, en México hai moita persecución, desaparición, asesinatos políticos. Entonces hai moita represión no Estado mexicano, moita. E aquí cada vez nos parecemos máis a, a moitos pues, aos estados máis fascistas que hai. Por desgraza. ¿no? Sí. Porque aquí se tortura e, e hai pois pues, todo tipo de vulneración aos dereitos fundamentais das persoas. Sí, pero parece que como español. temos un como temos estamos baixo a bandeira de Europa é de diferente mídese de diferente forma, non? Os, sí, os excesos das, demo, claro que das somos democracias, sur, non? ¿no? Sí, sí, ahora xa dividiron ese <laughs> Europa. Bueno, bueno pues, falanos un pouco, así, da, sí. dabas uns trazos da, da cultura hip hop aí que decías eh, pois moi conectada socialmente eh, co, co problema de violencia, pero falanos como se como é o ambiente do, da, da cultura hip hop que se respira que se respira hoxe en día en, en México. Pois o ambiente aí quero decir, eh, pois hai moito movimento, no? Sobre todo hai unha unha unha serie de persoas aí que están facendo rap que, que están mirando os povos indígenas, os povos orixinarios de México. Entón están bebendo moito de esa historia porque hai moitas historias de resistencia de moitos povos orixinarios en México. Entón hai moitas loitas ao longo e ancho do país e a xente que rapea faise eco deso e forma parte da vida mexicana, aínda que sean mestizos. Hai moitas cousas, moitos elementos que collen que veñen do México prehispánico, do México antigo. Non? Entón, eso é moi interesante. Se si queredes podemos escoitar algo aí sí, do que ahora, do que pois traemos para que vexades un pouco pois esa onda filosófica tamén que hai aí detrás, ¿no? De respeto á terra, de respeto pois a nai, ¿no? A nai natureza e unha visión do mundo que non é antropocéntrica, ¿no? senón que é biocéntrica, é biocentrismo, falando pois dos dereitos da nai natureza tamén, non? E entón é moi interesante porque todo eso, todos esos elementos están presentes aí en compañeiros como Lengua Alerta, eh, xente como Rap de Luz, diferentes pues... Pois proxectos en todo México que que teñen ese pouso. ...pues se che parece con esos últimos que comentabas con Rap de Luz, imos ahora escoitar un, un temiña deles. Tamén está Lengua Alerta, eh, por ahí colaboran con entre otros... ...también Viento Viricuta, ...no sé si o digo bien... e Viento Viricuta, Viricuta y Veroman Warrior Project, ...esto... eh, un poco de, esta gente... Sí, pois, se te parece mejor poñémolo eh, e después falamos sobre ellos... fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas, sino unirnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación, para ver si es posible hacer esto que estamos planteando desde el principio, a saber, es posible hacer una política que no se plantee la toma del poder. Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. A pie descalzo, voy por la sierra, cicatriz y callo por pisar tanta piedra. Tengo las manos llenas de tierra, con mis hermanos trabajando por ella, ya no queremos guerra, no. Luchamos porque en el mundo no haya contaminación. Rezamos por el mundo y su gente, por los ausentes y los que piensan diferente. Llevamos un palacate amarrado en el cuello por si acaso el sol está bravo. Somos hijos de la tierra, estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Soy lo que representa la guerrilla en la ciudad. Soy el fruto de la semilla de la otra realidad. Soy el rebelde que no se pierde en la selva. Soy lo que te mueve, soy lo que me eleva. Soy un pirata en busca del tesoro. Se llama justicia por mi gente, no se llama oro. La montaña es nuestra, la noche es nuestra, la tierra la maestra, libertad nuestra propuesta. La montaña es nuestra, la noche es nuestra, la tierra la maestra, libertad nuestra propuesta. Libertad nuestra propuesta. Gente de luz toda la gente. Vamos caminando cada día más conscientes. Vamos encontrando respuestas a su tiempo, revolucionando el mundo desde dentro. Raíces de mi gente nada diferente, recordando a las madres de los inocentes, rescatando la memoria de los olvidados. Somos uno, somos todos, estamos organizados. Vamos despertando uno a uno y de trancazo hartos ya lo estamos viendo. Bob Tiki Cheran lo están haciendo. Mira, el corazón al mando siempre. Que todos somos Marcos, mira. El corazón al mando siente tu corazón creando. hechos de maíz, de todos los colores, por eso hay diversidad de mi raíz provenimos de una única matriz, hijos de la misma madre, tonan sin emperatriz. Y ya se mira el horizonte, combatiente otro mundista, el camino marcará a los que vienen atrás y a los que estuvieron antes, no los vamos a olvidar. Hoy honramos su memoria, hoy decimos nunca más, nunca más otro cocingo, otro atenco, otro axial nunca más la patria ingrata que pretende desterrar, nunca más humillación, nunca más su tempestad. Somos digna rebeldía, somos la otra realidad. Somos la otra realidad de este, este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. somos los hombres de la noche, los auxiles, los hombres murciélagos. La montaña es nuestra y la noche es nuestra. Unification time. necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. Tan solo de papel son los cimientos, mientras que no haya unificación. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna y se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la Unificación primero con el ser que habita bajo de tu piel sincero. El ejercicio para adentrarse a conocer el fuego que alumbra y guía tu sendero hacia lo mero verdadero. Unificación después con tus relaciones más cercanas, amigos, familia y con quien compartes cama y el alma. Unificación traerá la calma y la cura para purificar los malos karmas. Aquí, eh, aquí momento para despertar el sentimiento. Uno con el todo, uno con el universo. Más unificación y paz para nuestros pueblos. Y aquí, aquí, aquí llega la conexión. Nueva fuerza que sigue creciendo. Juntos somos más, somos más en movimiento. Verdadera unión, lo que siento. Recuerda, hermano, si ya lo tienes claro. Somos seres más grandes que lo que las máquinas crearon solo cierra ya tus ojos, brillen iluminado. Respira profundo, todo es como bien sagrado. el océano no rechaza ni un río, ninguno. El corazón abierto no rechazará a ninguna parte de mí, ninguna parte de ti. Cree en lo real y así tú lo podrás vivir. Lengua México-Chile Conecta. Internacional Conexión. Unificación, paso necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. solo de papel son los cimientos, mientras que no haya unificación. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna y se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la que mucho que hace falta. Somos una voz, una voz es la que canta. Somos diferentes pero unidos en el alma. Uh, que crezca este sentimiento, vamos a recuperar todo nuestro tiempo. Unamos nuestras manos que juntos avanzamos. Bajo la gran luna a los ojos nos miramos. Es del llamado que el consciente colectivo lanza al viento como un tornado. Unificar esfuerzo para que no se en van unificar en verso porque cantando más nos acercamos. Y aquí es, eh, aquí es, eh, aquí es, eh, aquí es el momento. Ah, aquí es, aquí es, aquí es, aquí llega la conexión. Oh, oh, yeah. Ah. Oh, oh, Ahí Aquí es el momento. estaba, sonaba Lengua Alerta, Tiano Noblesse, e eh, Nati Boy, Verdadera Unión. Eh, lo que podíamos escuchar eh, anteriormente era Rap de Luz, eh, un tema titulado La outra realidad na que colaboran entre outros eh, eh, bueno, entre outros non, lengua, Alerta, colaboran Lengua Alerta, sí. Viento Viricuta e eh, Bueroman, como decíamos anteriormente Fáranos un pouco de, desta de xente Decías aí en micros pechados eh, Lengua Alerta o teu irmán eh, Sí, bueno Lengua Alerta, pois a verdad xa nos coñecemos de, de fai anos el estivo xa dúas veces por aquí E, e nada, pois eu tamén pois diferentes veces por ali, ¿no? Entonces eh, sempre fomos facendo cousas xuntos e tamén colabora aí no, no disco este, ¿no? O baixo de P, bueno, é un EP en realidad, cinco temas. Eh, entón, pues nada, pues nos levamos e, e agora estiven tocando xusto antes de vir de volver de México nesta, nesta última viaxe pois estiven tocando aí a finais de febreiro con el nun lugar, pois precisamente nunha radio, <laughs> para xente de Regeneración Radio, <laughs> que son uns compas que, que estaría ben, por certo, mandarlle o programa este. Pois... <laughs> Eh, para que non lo lancen a la... Encantado de sonar donde é moito mellor ser tan lonxe como en eh, México. Sí. Na, pois pues estos compas moi ben, sempre se moven aí aos actos que fan, os movimentos sociais para recoller o que pasa nos lugares. Uh -huh. E ademais están nun instituto, nunha prepa, que lle chaman ali en México. Entón facíase fora da cabina, unha entrevista, tal, e logo estivemos tocando fora, non? Tamén con unha unha compañeira eh, que estivo, pois que ela está de xira con con este compa, como se chama? Eh, para que me de ese... <laughs> aquí non damos nada <laughs> entón nada pois pues, eso <laughs> bueno, pois pues, o compa é de Pachamama Crew chama Héctor Guerra ahora si sí me acordei inspiración, eh, sí. Entón, esta compañeira que o acompaña na xira estivo aí tamén E fixo o concerto fora, pois imaginadevos, nun instituto, non? Entón había mogollón de xente, mogollón de xente nova aí, wow, cunha enerxía do copón, entón foi pois así do máis interesante, no? que que, que estiven aí facendo con, con lengua alerta aí en, en México. Uh -huh. sí. e, e nada, Logo sonaba tamén, bueno, os compas de Rap de Luz non os coñezo persoalmente, pero teñen un disco por aí que se pode descargar se o buscades. E hai cousas tamén moi interesantes aí. Uh -huh. Pois moi atentos a ese rap que ven de México Se che parece, escoitamos o último tema que, que nos traes aquí para compartir eh, Titúlase Desde las raíces, eh, Facto eh, eh, Bueno, quen, quen é esta peña? Pois efectivamente, Facto en sí tampouco coñezo persoalmente, pero bueno, descubrino pois precisamente a través do do diseñador do do EP Gran Om, que é un amigo de Lengua Alerta e que por fin coñecín en persoa, non? <laughs> eh, desta volta estiven tamén pola súa casa e el nos compartiu aí uns temas e un deles era este. Pareceu moi interesante traelo porque, como sedes un programa pois que difunde o hip hop, <laughs> pois aí estamos con <laughs> ese tema creo que que ten que ver. Pois aí vai este desde las raíces, facto. Ay. la police neutral, o está con el pueblo o con el capital. Revisa bien la historia, no es mera coincidencia que en el gueto fue el lugar donde empezó toda la historia. De barrios marginales, con niños sin hogares, fue que gente vio en el baile una pasión inigualable. En el graffiti y en pinchar los acetatos, fue esa respuesta a este mundo no igualitario. Martin Luther King, Malcolm X hasta el fin, fueron la escuela de la gente allá en el Bronx. Mira las letras de los rap de los ochentas, lo político no es moda, siempre ha sido esa la esencia. La Latas y tenis bailando en el asfalto, en las esquinas donde chicos sufran tantos maltratos. En un sistema diseñado para blancos, esta pues cultura una salida a los de abajo. Un comunicador social, necesidad que partía de las ganas de contar la realidad. En las fiestas y en los jams, con los vivos y el scratch. La clase baja inundaba creatividad. Somos políticos por naturaleza, memoria histórica, las cartas en la mesa. Tenemos naipes llamados elementos capaces de apoyar los procesos de todo el pueblo. Somos políticos por naturaleza, memoria histórica, las cartas en la mesa. Tenemos naipes llamados elementos capaces de apoyar los procesos de todo el pueblo bombas van directo pa' que estallen de rebeldes escritores, de activistas de este arte. Hoy defendemos el legado de los grandes, levantamos el puño y golpeamos al gigante. Somos habitantes de un sector marginal donde toda esta cultura se pudo desarrollar, donde encontró su inicio, su historia y su compás, dejando de lado vicios y males que allí están. Es la función que tiene de corazón ser parte del pueblo y jamás del opresor. Filosofía pura, filosofía hip hop, movimiento del bar simple contestatario. Hay que ver los inicios de la Zulu Nation, hay que ver con más detalles dónde nació esto. Pasos puristas que no estudian bien la historia y perdieron el sentido que peleamos hasta ahora. Todos los elementos nacieron de los de abajo, fue la desigualdad lo que impulsó sus pasos. Mantener real esta cultura es la tarea, activistas del gueto y del hip hop por excelencia. Por excelencia. Somos políticos por naturaleza, memoria histórica, las cartas en la mesa. Tenemos naipes llamados elementos capaces de apoyar los procesos de todo el pueblo. Somos políticos por naturaleza, memoria histórica, las cartas en la mesa. Tenemos naipes llamados elementos capaces de apoyar los procesos de todo el pueblo. Ahí estás de vuelta aquí na, no Cinta con, con García MC eh, con outras cousas que tamén temos por aquí <laughs> outros elementos e bueno, vamos deixar ese, ese aparcado Podían ese... botar un berro toda a xente que está aquí <laughs> ¿no? a ver, sí, que sempre, barra, sempre barra. Eh. temos público e o último programa pois pues, que, claro. que se faga notar ¿no? a de tres, va e que decimos? Yeah. que se escoite, da igual, da igual a mensaxe. Ruido, ruido. Conversaxonte! Ruido, ruido aí estamos. No, estaban deixando quedar mal e todo. <laughs> pois, eh, eso, vamos a, a deixar aparcado ese México tan presente na túa Ay. Eh. música. Eh, pero bueno, non de todo, porque <laughs> queríamos eh, que nos falases dese abaixo de pé, de en que momento pois decides eh, dar os teus eh, pasos aí en solitario e, eh, e eh, contanos como foi a, a grabación e eh, os posterior xira de, desta, deste abaixo de pé. Bueno, pois isto a verdad, pois empezou aí pois un pouco do que estábamos falando, non? O que pasa que pois quixen facelo aí con un traballo máis eh, acabado, no? Como que mólame tamén ver aí as cousas pois físicamente, non? <laughs> un pouco fetichista aí, non? Sempre ten máis eh, máis encanto, non? Si, si, rollo tal. Por eso quixeno facer así o máis orgánico posible, non? Que fora de cartón e tal bueno, logo hai cousas que son inevitables. <laughs> Están os discos de cartón. Xa. Pero... <laughs> e vai aí co seu libriño, con todo o seu deseño, pois hai todo un curro tamén de arte aí detrás de, de Gran Hom, deste compañeiro mexicano. Todo e máis tamén de... Aquí temos a prova que, que nos trae García un regaliño <laughs> eh, sí. eh, podemos afirmar o que, o que di Pois pues aí está, non? Para que, para que se difunda polos medios de eso se trata non? Tamén entón... importante, non? Eso que, que ainda por riba do interior que ven sendo a música mm. tamén cuidar ese, ese aspecto que é o por fora, o que se ve, non? Efectivamente, e, e para min era importantísimo que isto fixera o viaxe de volta ¿no? entón por eso esta última viaxe foi moi importante e foi diferente a outras porque me centrei máis pois en presentar este traballo por ali. E, bueno, pois acabas <laughs> regalando os discos, non? Ei, mándame outra caixa e tal. <laughs> entón, eh, bueno, ao final, pois, distribuín, pois, casi 150 discos en México, así, man a man, non? Eh, compa tal, con xente coa que te vas topando sí. e moitos deles, pois, tamén que traballan pois no, na música, non? Entón nada, foi pois, pois toda unha experiencia e a grabación pois fómola facendo moi pouco a pouco. Realmente era un proxecto que empezaba desde moi atrás. Empezou prácticamente pois eu creo que, mira, a canción de Rúa Arriba, que lle fago logo a versión de Rúa Baixo no traballo, foi escrita no 2006, para decirte todo o proceso que foi, non? Nesa primeira viaxe a, a México. Despois volvín, non? máis veces. Entón aí foron surdindo tal e cada vez iba dando unha relación eh, pareceu moi importante, pero tamén é un, é un viaxe, é unha ponte, quero dicir, tamén fala desde, eu falo desde a miña realidade, falo desde aquí, desde a miña lingua, e falo desde tamén desde a xente que está loitando e defendendo a terra deste lado, non? Uh -huh. Entón, aí en abaixo de pé está presente toda esa xente, como di na canción, que nunca lle porán unha estatua nin unha escultura, pero que son importantes porque escriben a historia a historia dos povos, non? Entón, ao final, pois ten ese camiño, non? Pois como unha ponte, non? É como tender unha ponte. Pois aquí vese que, que intentas eso, tender ese camiño. Mm. Eh, de feito, vemos te moitos cartéis por aí eh, compartindo esta baixo de pé. Eh, bueno, queríamos saber que, que Estamos novas... en Coruña, en Coruña este venres Que eh, veña xente a casa vamos, tomada Aí vamos, que, que novas ¿Eh? datas hai Aí a estación de tren, a <laughs> casa tomada Vamos a estar aí presentando Pois, pois esta baixo de pé Por algunhas salas que nos quedaran aí no tinteiro xa pois para cerrar un pouco a presentación, no, aquí no no país e, saca aí da xenda e... Eh. O día <laughs> eh. O día seguinte vamos a estar con Labregos Labregos do tempo dos Sputniks en, en Manzaneda Coa nosa xente de Manzaneda Vamos a estar tamén Pois eh, Pois eu creo que na poesía salvaxe Tamén se fará algo Dunha forma máis máis informal vir algún compa por aí, intentaremos facer algo así pois especial. E tamén pois esperamos retomar ese concerto de ultramarinos que, que nos, nos suspenderon aquí en Compostela pois por todas esas loitas de poder ¿no? que, que nos teñen no medio como se si fóramos mm, rehenes ¿no? Mm. Entón vamos ir tamén a Turuxo, a Turuxo de Bueu o 2 de, de maio. E tamén e eh, pois vamos a estar no Liceum do Porriño o 17, o Día das Letras Galegas, 17 de maio eh, con Dios que te criu e de apuntando exclusiva e de apuntando as, como, como as... eso, como eso, repite vamos a facer un bolo aí en Vigo xente, non podo dar máis datos aínda pero eh. sabede que vamos a facer un bolo en Vigo esperamos a toda a nosa xente de Vigo e de, desde donde veñan ¿no? todos a Vigo, para facer algo aí potente pois eh, sí, sí, aí claro pois pues estaremos moi pendentes aí. Non se pode dicir nin, nin o mes. Exacto, ir anotando as <laughs> eh, fechas. Eh, García, eh, bueno, si, sí, o mes si sí, é o, o 23 de maio eh, ao, ao, final, ao final desvelaches eh... Ah, non, sí, non hai problema polo mes ah, vale. O que non se pode decir é eh, Bueno, eh, realmente non é que non se pode decir É que ainda non sei o nome da sala, tío Ou probablemente dixeromo, Pero, bueno <laughs> eh, No próximo ensaio aí que, que teñamos Pois pues, xa, xa me dirán aí Os compas mellor Os datos, non? Pero vamos a estar en Vigo o día 23 de maio nunha sala, pois eh, aí o vamos a estar publicando no, no noso Facebook. Pois... E... E así, tío, vamos a estar na Pousada das Ánimas tamén en Boiro o 31 de maio. Bueno, aí vou estar pois con este proxecto, non? Con DJ Mila os pratos en, en todas estas historias. Sabemos y de momento, que, pues, non pares. Eh, é aí o que hai. Ah, bueno, en Ourense tamén na rúa. <laughs> sí, na rúa en Ourense, o sábado 28 de xuño. Tamén nun homenaxe a Miro Casabella, cantautor de Voces Ceibes. Siguen aparecendo nomes aí nesa... Vamos a estar aí... Fechas nese, nesa xenda. Eh? O Leo Maiseu <laughs> no mes de... o 7 de xullo. Mm. Comentabas ahí anteriormente ese, ese bolo que tiñas en Ultramarinos que finalmente fue cancelado por esa surrealista situación que se vive no, no Concello. Eu non sei que máis lle queda por, por ti, creo que eres veciño de aquí tamén de Compostela. Eh, e non sei que máis lle queda por facer nesta cidade para, sí. para que realmente nos voten os veciños de aquí e xa que veñan só os turistas. Bueno, eu vivo en Compostela, pero nunca me empadronei, tío. <laughs> Eu son de orde, sabes? <laughs> sabémolo, sabémolo, pero adoptivo pero, de Compostela, non? Sí, de... sí, pois xa levo uns anos vivindo aquí e o que pasou, pois sabes, tío, que realmente o Concello pois, ten un desleixo total algunhas cuestións entón tamén como eu creo que é unha forma de, de que a policía local ten de escenificar o conflicto co Concello uh -huh. porque houve un policía local de Compostela que denunciou e destapou moitas cousas desa trama que hai non? hasta se pelexan entre eles. <laughs> Efectivamente. Entón, eh, a policía douse conta de que había aí un incumplimento no? dunha norma, porque non hai uns papeles, un acordo co Concello asinados, ainda que se supón que había un acordo verbal de que non pasaba sí. nada, que se poden facer <laughs> eh, cousas nos garitos e tal, mantendo unha serie de mínimos, non? Pois resulta que a policía empezou a multar, non? Algún garito con 1.500 euros, a segunda multa creo que se eran 3.000 euros, si faz unha actuación, tal. Sí. Porque realmente les din, non, pois isto é a lei e punto. Entón, pois nos no medio, non? <laughs> Dese conflicto. <laughs> Supoño que para eles é unha forma de desobedecer ao Concello e dicir, non, pois nos vamos a facer o noso curro e de poñer poñerlle o cu o aire ao Concello, non? Pero claro, insisto, nos no medio, <laughs> ¿no? como sempre. Bueno, pois pues esperamos que se xa pronto cando podades retomar ese... Sobre todo por toda a xente, pois pues, que os músicos e quero decir que é unha cidade Sí, que Santiago pues así, sen morta, música ¿no? non, non é nada. <laughs> Entón, para as pequenas iniciativas que fan así os garitos, pois dunha forma máis autónoma, non? Pois <laughs> é triste ¿no? que pasen estas cousas, que, que se teñan que estar sus, suspendendo concertos en la capital cultural. A que sí. <laughs> claro. A verdad que sí. bueno, eh, cambiando de tema, andas metido en outros proxectos como como grupo de labregos do tempo, dos, espu, de, dos Sputniks si, Sí, é largo nome <laughs> Creo que <laughs> falabas aí antes tamén que tiñes aí algún concertillo eh, que momento se xuntan dúas persoas que veñen de estilos musicais aí tan diferentes como o punk e, e o rap? Pois Leo máis eu coñecémonos precisamente a través de unha persoa que é Celso Emilio Ferreiro. Uh -huh. non? Entón eu tiña unha musicación de Celso Emilio que fixera, bueno, porque reatopárame desde a escola, reatopárame tempo despois co, coa poesía de, de Celso Emilio e flipara, non? Entón en agradecemento a esa persoa que me regalara o, o longa noite de pedra nun encontro que tivéramos na Ribeira Sacra pois eh, musiquei aí, non? Un poema e tal. Logo reatopeime co deitado frente ao mar e foi como, hostia, desde a escola, tal, buá, que pasada. Pois bueno, facer un pouco así por... Pero non tiña nin idea de que existían voces ceibes, de que existían pois todo ese todos esos cantautores, toda esa historia musical de, de musicar a poetas, non? Uh -huh é algo moi común nesta terra, de un montón de grupos, infinidade de xente que musicou a Rosalía, a Celso Emilio. Entón, eh, todo eso eu descoñecía, non, non o facía nese sentido, pero descubrín todo eso a través de Leo, porque atopámonos precisamente porque el tamén tiña musicacións coa súa guitarra de Celso Emilio. Uh pois nun encontro que fixera a revista Rayanos aquí en Compostela e aí foi como empezou a nosa historia dixemos, joder, pois podíamos juntar este rollo ainda que ti eres punk, eu son rapeiro <laughs> pero joder, este rollo de Celso Emilio e tal e aí naceu un pouco esa historia que se acabou convertindo pois eh, nunha historia de, de amizade non pois somos como irmáns entón para nós é un proxecto pois moi moi importante porque é algo que temos sempre aí sempre esa e pois con toda a calma do mundo, non? Sin grandes pretensións, pero é un punto de encontro moi interesante para profundizar en moitas cousas da nosa cultura, non? Sí, sí. Pois outro dos moitos eh, proxectos nes que neses nos que andas metido é eh, a difusión da cultura hip hop, xa que impartes obradoiros en, en institutos e, e colexios de, de toda Galicia, en que consisten estos eh, estos obradoiros? que traballas cos nenos? Bueno, pois aí o que facemos é pois o que como recuperar esas raíces da cultura hip hop, ¿no? que é difundir, difundir o movimento porque pensamos que, como dicía antes, é unha ferramenta de transformación social. ¿no? Entón, unha forma de traballar con moitas cousas, ¿no? Eh, moitas cousas que se poden traballar aí. Cala... desde un aspecto lingüístico hasta a propia creatividade, ¿no? Eso é sanador. Entón nunha idade como é a adolescencia tamén, que é onde máis curro, ¿no? Pois en institutos, en diferentes lugares, ora estou nun, nun centro de acollida para, para menores, estamos facendo un traballo aí potente de, de, de empoderamento, de, pois se trata de eso, no? de que é algo que... Cale a resposta dos, dos chavales? É boa, suele ser moi boa porque é, xa che digo algo que que quita aí pois pois non sei, que sirve tamén como como terapia, digamos, ¿no? Porque é unha forma de, de expresarte e de sacar todo eso que levas aí dentro, ¿no? Entón eso para, para moitos chavales pois lle sirve de moito, como a nós nos serviu de moito nun momento dado, pois naquel ordes no que o te drogabas o te drogabas, quero dicir, <laughs> non, non había moito máis aló, non? Entón, de repente, o hip hop para nós foi toda unha iluminación, ¿no? Porque eso encheu as nosas vidas de creatividade e órale, e ora do graffiti, e ora do breakdance e non sei que, e vamos a rapear e pim pam pum. <laughs> entón, eh, todo eso de alguna maneira como que nos empoderou ¿no? e serviu nos de moito e pois mira, acabamos facendo un estudio de grabación co colectivo pois facendo todo isto tamén eh, levando a cabo pois tamén desde como como forma de vida de estar aí pois difundindo desde a cultura hip hop e difundindo a cultura hip hop. Tives ese interese que, que ti tiveches aí destes rapaces ou que o toman como unha hora libre Bueno, hai de todo <laughs> Hai algún talento aí para fichar Hai de todo, pero hai moitos talentos sí, Hai <laughs> moitos talentos, moita, moita xente no? Eso son como ir botando os sementes, non? <laughs> E desas sementes, pois moitas eh, tirarán pa diante e outros, en fin, pois pasan un rato e tal. Pero, pero si sí, hai xente que atopo anos despois que me din eh tío <laughs> non sei que empecé a rapear e tal e que bo que, que viñeras por aí e tal e pues, Levas moitos anos facendo este tipo idea... de, de iniciativas de chegar de, de obradoiros con Pois sí, sí, pois casi non sei, pero pues irá casi como para 10 anos xa. Uh -huh. Sí. Pois sí, entón lembro que a primeira vez foi unha chamada aquí do compañeiro Sechu Sende para un encontro de, de mestres e tal. E era o primeiro obradoiro que facía na vida. Entón chego Museo do Pobo Galego, tal, un encontro aí que teñemos mestres, que, que estaban buscando como fórmulas de sí. cousas diferentes para aplicar tamén nas súas aulas e tal, e os hechos se lle ocurriu, joder, pues isto do hip hop é moi interesante porque se poden traballar un montón de cousas, non? Desde a gimnasia, <laughs> no rollo do breakdance, hasta o tema máis eh, artístico relacionado coa pintura, eh, como graffiti, no? o tema da oralidade, de escribir, da poesía, bueno, un montón de cousas, non? Entón, chego ali e tal, e atopome con 80 profesores, eran 80. E <laughs> eu, joder, eu que tan mal estudiante fu, e aquí 80 profesores que me están escoitando agora a min. E foi como, oh, pois agora sí que me va a desescoitar, non? É o momento da vinganza. É o momento. A parte dixenllo así, vou me vingar. <laughs> entón fora interesante, non? E a partir de aí, pois, bueno, nos boa idea porque de alguna maneira xa era algo que queríamos facer, no O rollo de, de difundir o rollo da cultura hip hop e, e facer un pouco esa, esa labor, no? E, e nada, en definitiva eu vexo o hip hop e a música é como unha trincheira da loita, <laughs> no? Entonces, os que estamos nesa trincheira, desde a arte, desde a expresión, desde usar a palabra e tal, pois pois eu creo que tamén debe ser algo donoso de ver non só facelo por regocijo personal, sino eh, tamén que, que teña un impacto, un impacto máis colectivo, non? Pois bueno, adiante, pues, como iniciativa que... Sí, sí, nos, eh, a verdade é que é un orgullo que se leven adiante ese tipo de, de cousas nun momento no que igual o hip hop non está tan de popularizado, tan popular como cando pillamos nós igual, eh, que son momentos diferentes, sí. e sí que é importante que lle cheguen esa verdadeira esencia do que é esta cultura ou polo menos como naceu. Sí. Efectivamente, porque a sociedade capitalista eh, tende a individualizarnos cada vez máis, non? Entón, o hip hop trátase de colectividade, no? ainda que haxe unha parte aí moi persoal que sempre sale, <laughs> no? pero a esencia, as raíces da cultura hip hop son esencialmente colectividade, colectivas, comunidade, uh -huh. construción de comunidade. Algo fundamental para transformar a realidade. Porque se non, pois ti podes cambiar a túa vida, pero eh, vai haber unha serie de cousas as que estás suxeito, non? Tanto canto maiores sean esas transformacións, pois máis libres seremos, non? Uh eh, -huh. E, e as raíces da cultura hip hop pois son esas, cando África Bambata empezou na Zulu Nation a unir a toda a xente, os DJs, os que pintaban graffiti, as crews, a Rocksteady Crew, os New York City Breakers, a xuntalos para transformar toda esa ira, esa rabia que había no pobo que, que estaba explotando entre eles mismos transformala pero en creatividade, en empoder, eh, empoderamento, non? En facer algo que, que lle servira a todos, non? Algo positivo, en definitiva. Entón eu creo que os que facemos hip hop non debemos eh, perder esas raíces aínda que evolucionemos en moitas outras cousas. Non? Aí está esta é unha mensaxe sempre presente nesa, nesas nas cancións, na música, e nos directos e todo da, da Dios que te criu, da que formas ti parte e da que o ano pasado pois cumpríanse 10 anos, para eso celebrado sacando un, un maxi, na, bueno, con dúas cancións na que se pois eh, sorprendíchenos eh, a todo o mundo cando no <laughs> eh, des que que o mesmísimo Bárcenas foi o vosso foi o manager. Vosso manager. Eh, <laughs> seguides en contacto con el, sabedes se tratan ben ali no <laughs> polo cárcere. Bueno, nos eh, rompimos relacións con el a raíz, a raíz de que o encarcelaron, ¿no? E aí démonos un pouco conta de, de algunhas cousas, ¿no? Pero que bo que comentas, ¿no? Porque quedamos moi contentos con estes temas. Que solo eh, entregámoslos nun sobre como corresponde. Bueno, leva un lacrao da nosa orden religiosa, ¿no? Da nosa Dios que te criu. E o Santísima Dios que te crio, <laughs> Tamén coñecida por xente como Padre Murdo <laughs> E, e así Entón, os que non viñeron ao décimo aniversario Que foi un auténtico subidón <laughs> Na sala Capitol Creo que saltou todo polos aires no? Fixemos un bolo aí longo Pois como de, de casi tres horas Con mogollón de músicos convidados E nada, petouse aí a Capitol E para nós foi un, unha pasada porque nós queríamos facer unha homenaxe a xente polo do décimo aniversario, pero convertiuse en todo o contrario en que a xente nos estaba homenaxeando a nós, o sea, como que <laughs> como que notamos aí unha enerxía desde o minuto cero de boa e tal. <laughs> E boa, eso foi un, un subidón, a verdad. Que tal foi esa xira pola península? Eu tireime ao público. <laughs> de espaldas. Me Ai, non foi. Menos mal. Recomendo a todo o mundo. <laughs> Pero só se che collen. Eh? <laughs> que tal foi esa xira pola península? Bueno, xa contabas como, como respondía a xente nese concerto tamén de, daqui da Capitol. Sí, pois, pois foi previa previa pechamos na Capitol esa xira, uh -huh. non? E como eran os 10 anos de Dios que te criou, e nos andamos sempre por aquí e tal, dixemos, no, pois vamos a organizar unha xira estatal, no? Nos damos un rulo e tal, e celebramos o décimo aniversario tamén para, para nós mismos, uh -huh. no? Entón, pois nada, lá nos fomos a Sevilla, fomos ao barrio de Vallecas, a Madrid, fomos a importante Vallecas, ¿no? Estar aí en Vallecas foi todo un subidón aí <laughs> na Jimmy Jazz. Entón foi a hostia, a mitad do público era galego. <laughs> foi supoño, esa, supoño sí. que sería unha constante, non, nos vosos directos que a, mí, a maioría da xente sempre que aparecía algún, ¿no? sempre, sempre, claro. E nada, moi guai no, en, en Bilbo, aí no, no Café Anchoquia, eso foi un, un subidón tamén poder estar ali. Cal é a actuación que máis que mellor que máis vos chamou a atención aí? Eu creo que pois non sei o que pensan os demais, pero eu creo que probablemente Bilbao foi un foi potente, non? Ali no Café Anchoquia que é un lugar emblemático de, da música en Euskal Herria e sí. eu creo que que foi moi guai ali. En Vallecas estuvo moi ben tamén na Jimmy Jazz. Eu creo que todos estiveron ben, pero igual especialmente eses dous. Uh -huh. Estivo moi ben, fomos a Monzón, tamén un pueblo aí en Huesca. Estivo ben, pois todo foi interesante, non? <laughs> tamén aí por Cataluña, pois en Sabadell, chegaron uns compañeiros que rapean, coñecemos xente por ali, quedámonos unha semana varios de nós eh, con os compañeiros en unha casa ocupa en, en Barcelona que teñen un colectivo de, pues, pois de migrantes que ocuparon ese espacio e que están reivindicando os seus dereitos e, e están loitando contra o apartheid sanitario tamén e especialmente hacia os migrantes, non? Entón, pois nada, foi interesante esa, esa xira. Fomos a Andalucía tamén, a Sevilla e a Cádiz. E, eh, É así, tío. <laughs> bueno, pois eh, hai algo que, no que estades a, a traballar como, a, como a grupo que aparte dese concerto que, que nos adiantabas anteriormente eh, sabemos que el, algúns de vos están seguindo eh, o teu camiño tamén preparando cousas eh, de forma individual como a Socran Sí, pois eh, eso sempre o fixemos no colectivo uh -huh. precisamente desde que naceu o primeiro traballo do colectivo non foi de todo Dios que te crio foi de jamberros, non? Entón Claro, eh, no colectivo trátase eso, no? que ademais do colectivo, as cousas que facemos en conxunto, sacar tamén esas cousas no? que temos a nivel individual e eh, pois máis persoais, no? Mou, por exemplo, sacou xa tamén dous traballos, no? uh -huh. eh, un recopilatorio aí a taberna, Esas taberna de Mou sí. <laughs> con colabos de xente sí, producindo aí e tamén fixo pois unha unha mistape, no, mouse tape. Mm. <laughs> e, e sacou aí as súas cousas. Agora Marcos vai a sacar tamén un novo traballo e pois aí estamos, no, dándolle duro. Sempre traballando aí a, a Dios que te crio. Sí, porque sabes, aínda que o colectivo, pois eu agora estive en fora dous meses e tal, pero sempre pois van saindo cousas por aí, non? E bueno, nos como colectivo si biches que tardamos bastante en facer discos. <laughs> pero pero aí vamos, aí vamos, claro, pois con, con moitas ganas, xa vos digo, ahora vamos a a retomar aí o tema de facer Estades pensando directo, pois. en sí. facer en metervos no, no estudo todo a Dios que te crio Bueno, estánse falando cousas, ¿no? Falando. pero pero vamos a, a ver, aire. vamos a ver como como damos un tao todas esas enerxías <laughs> somos bueno. moita xente, ¿no? Claro. Nós polo menos con que volvades aos escenarios xa nos conformamos. Sí, sí, sí, sí, sí, pois pues pois aí vamos niño de vagar, pero aí estamos con toda a forza, ¿no? Cando sale, sabes que cando salimos pues nos abren así como das leoneras. e <laughs> aí, bimba! aí iban as fieras. <laughs> Efectivamente. O, o ano pasado cumpría unha década e adiós que te criu. Este 2014 cúmprese tamén 10 anos de, dese de traballo dos jamberros. Uh -huh. E des de, de algún xeito especial. No, pois pues basicamente subímolo Youtube Adiós que te criu De un solo play <laughs> Podes coitar todo o traballo E nada, foi aí esa pequena, bueno, pois tamén un colectivo así como un pobo, non? Pois ten que ter a súa memoria, <laughs> <laughs> a súa historia. Entón, pois sí, cúmplense agora para o mes os dez anos dese traballo eu que queres que che diga, éramos uns, <laughs> uns chavales. pois aí moi noviños, pero con todas as ganas, non? Bueno, pois se, pare, se che parece eh, vamos a dar rematado esta entrevista que mellor forma de rematalo que, que contigo facendo aquí un pouco de música en directo e, eh, eh, precisamente de ali, non? De, dese, desa maqueta de, de Jamberros do ano 2004 Veña. Eh, <laughs> bueno, non te estou impoñendo, non? <laughs> Eres libre de facelo. Bueno, si sí, antes comentábamos aí, pois pues, pues vamos a dar, sal, solta unha base aí, non?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 xente por ser de fora pero de fuera de donde Un mundo de todos que esteamos dirigidos por cuatro tolos Que se forran a que sudan por eles no quiere decir que un mundo no deberá ser de todos, todas e te invito a soñar por un mundo ceibe Sin fronteras, ni barreras, bandeiras sin colores Alzamos culturas diferentes, nunca rechazamos Hermanos, este amo son de este amos igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual de seres humanos, igual, igual, igual de seres humanos. ¿Cómo? Hasta cinta y amazo, yo, yo, yo, ¿de dónde es? son, que dice que es un humano son, de dónde es, ¿Do mundo son, que dice que es un humano, como no, que comparte tierra con millones de especies más, de dónde dice que es, ¿Do mundo son, que dice que es un humano, como no, etinón como yo. Ahí estaba. ruido, ruido, ruido no estudio da Calimera para para Irmán García MC, da Dios que te criu. Sí, señor, este jamberros estranxeiros remesturado, que ben, que ben. Bueno, pois pues sí quedou, ¿no? Ahí medio improvisado. Pois quedou Perito. Perfecto. <laughs> Moitas grazas. Bueno, un placer, un placer estar aquí, de verdade, a labor que facedes. Que importante, ¿no? Pois para nós é un orgullo como a que... túa, como a túa. Moitas gracias, compas, de verdade. Eu sinto-me emocionado de volver a Radio Calimera e de atoparme cousas como estas. <laughs> nunca o hubiera soñado. <laughs> sí, <laughs> de verdade, felicidades, eh, compadre. Moitas Se nos dis a que <laughs> fai tres meses que tamén ibas a estar aquí facéndonos isto en directo, sí. pois pues tampouco huberamos soñado, no, así que, que... eh, eu creo que non sei que opinas ti hidrofónico, pero o peche de ouro para, eu para esta tempada de, sí, de Hojas Tinta. Non podía ser mellor con ese tema, pechándonos esta este programa, a verdade mm. que hmm. increíble, moitas grazas de novo e de corazón. Bueno, <laughs> gracias, gracias a vos, de verdade. Pois moita Seguro. sorte en todos eses moitos proxectos sí. nos que andas metido, eh, a Dios que te criu, du, eh, a túa carreira, pois digamos, en solitarios, labregos uh -huh. do tempo dos Etpunics, esa que sigue aí eh, eh, pois compartindo e eh, que aprendan esos rapaces pois o que de que vai esta cultura hip hop eh, verdadeiramente eh, e adiante todo eso. Adiante toda a vela. e <laughs> toda a máquina. Bueno, sí. pe hidrofónico. Sí, habrá que rematar xa o programa, xa tivemos tamén secuestrado aquí a García Como moito sempre. tempo. Al final danos as mil outra vez da mañán. Pero eh... me cuidan. <laughs> Estou ben, familia. Aproveita para saludar. <laughs> bueno, pois eh, nada. Rematamos. Isto foi o Bueno, xa me mandades o programa, ¿no? Para claro. facer un pouco de difusión. Por aí compartimos. Ese ti... Mandámolo aí a radios de América Latina. Eu espero que se den esos se tendan esas pontes para que, sobre todo coa lusofonía aí no Brasil, Ay. Eh. tantas radios comunitarias que hai por ali, e que se pode facer ese intercambio ¿no? entre radios libres como ves que estáis moi fortes agora na Calimera, eu aí, <laughs> eu aí o lanzo, eh, deixo caer. <laughs> Pois pues por nós perfecto. Pois nos recollemos, recollemos o guante, que se sabe <laughs> dicir. Sí. Pois eso, o Gallás temos aí ese, estendan esas, esas pontes Ay. que, que a verdade que sí que fan moita falla. Rematamos aí con un tema que non é de hip hop, como sempre. Como sempre, non sí. podía faltar nan, tam, tampouco nesta derradeira emisión. Eh, bueno, ímos de poñer un tema aí que, que sacamos aí dunha, dunha final dunha tempada dunha serie tamén que, que bueno, moita peña está vendo eh, para que vexa tamén para que non esa, navexa. eh, que na vexa pois recordará tamén esta canción é de Badfinger chamase Baby Blue e eh, bueno, con isto damos xa por finalizado eh, ata novo aviso ata novo aviso <laughs> exactamente voltaremos ou non <laughs> ata logo peña peña xente saúde